بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सूरत बकर पिया पढ़ूं इनशा आमिरीन हिन जो हज़रत आदम इस्लाम जो ख़ल्क ॼण ऐं शैतान जो सजदो न करणु हुनखे हितां आयत नंबर चोटीह खां वठी वरी पढ़ूं था वैसि कुल मलाइक तिस जुदूल आदम जे असां चयोसीं मलाइकनि खे फ़रिश्तनि खे सजदो करियो आदम खे फसजे तू पोइ सभिनी सजदो सभु कयो ॿिए हंधि आहे त सभिनी कुल हुम हुजमाइन सजदो कयूं भई हिते रुॻो आहे त सजदू हुननि सजदो कयो सवाइ इलाहब जे अबा बसि तकबर आहे ॿ सौ हिते ॿुधाई पंहिंजो मुख़्तसिर नमूने सां त हिकिड़ो त पंहिंजो ना नाफ़रमानी कयईं सोभे खे आई बसि तकबर ऐं प्राउड थियो तकबुर कयईं आई वॾा ई खे हथ कयईं उहो कान मिनल काफ़ ई न आई हो ई काफ़रनि वॼा इहे शुरू में सूरत कफ़ में आहे त कान मिनल जिन जिन मना हुयो पर पोइ हाणे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इहे ॻाल्हियूं ईंदियूं पोइ वरी उहे कंदासूं इनशाही पर हिते चए थो कान मिनल काफ़रीन हो ई काफ़र असुल हो ई काफ़र हुन तक़दीर में लिखियलु ई कुफिर हुयो उहो कुल न आहे ऐं असां चयो या आदम उस्कुन अन अथव ज़ो झुखियल जिनत असां चयो आदम खे त आदम तूं ऐं तुंहिंजी ज़ाल तुंहिंजी घर वारी ज़ौज ज़ौज जेको तुंहिंजो जोड़ जोड़ी वारो आहे उन ज़ौज मर्द जो औरत ऐं औरत जो मर्द कुलना या आदम उस्कून तूं सुकूनत अख़्तियार कर सुकून सुकून माना जंहिंमें हरकत न हुजे जंहिंमें चुरपुर न हुजे चुरपुर न यानी हिते रह तूं रह तूं हाणे पोइ हिते पियो घुम फिर उहो पियो माण्हू रुलंदो पिनंदो पंहिंजो जिप्सीज़ वांगुरु पियो हिकिड़े हंधु ॿिए हंधि हिकिड़े हंधि ॿिए हंधि टे हंधि चइनि सां उहे न पर हिकिड़े हंधु तूं हिते रह बसि हिते पियो घुम फिर इहो सुकूनत अख़्तियारु करणु हिनखे चइबो सुकून अपोज़िट आहे ज़िद आहे पंहिंजे हरकत जो हरकत माना जिप्सीन वांगुरु घुमंदो न हुओ हिते हिन जन्नत में तूं रहद इब्लीसला या आदम मुस्कुन अंत तूं वरी जाउ झुक ऐं तुंहिंजी घरवारी तुंहिंजी ज़ॉज तुंहिंजी पाटनर तुंहिंजी जोड़ी वार जन्नत में रह ते हाणे उहा जनत किथे आहे जनतु खुलंदा तफ़सील वारा चवंदा त उहा जनतु खुलंदी ई जिते माण्हू वरी वेंदो इनशा जाम जनतु खुलंदो हमेशह रहण वारी जन्नत हुआ पोइ हा किथे आहे आसमान में आहे ज़मीन में आहे इन जो फ़िक्र करण जी ज़रूरत कोन्हे जिते बि हुजे अलाह ताला उते मोकिलींदो इनशा अॼुकल्ह जन्नत अथव खुल मीन हा ॿई ॼणा खाओ खुला माना हिकिड़ो खा ॿ ख ॿ ॼणा खाओ इहो आहे पंहिंजो ॿिनि ॼणनि जो चवणु ॿ कुला मीन हा इन मज़ा रागदन हे सुशे थुम हा रागदन मज़े सां खाओ पंहिंजो मज़ो माणियो हे सुशे थुम हा जिते ॿई ॼणा चाहियो यानी जिते घुमो फिरो खाओ पीओ मौज करियो ॿई ॼणा त शे थुम हा वॾा त आहे ॿई ॼणा वेझा न अचो हिन हाज़ी सी शजत हिन वण जे हाणे वणु कहिड़ो आहे पर तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ो आहे हाणे यूरोप वारा चवंदा एपल आहे की पंहिंजो सूफ़ आहे जो ॿिया गंदम आहे जेको खाधई जंहिंखे ॾाठ लॻी पई आहे जेको चिॿो थियो पियो आहे गंदम हीअ थियो आहे हूअं थियो आहे हाणे ख़ुदा खे ख़बर पोइ तफ़सील वारा चवंदा ही इल्मु आहे इल्मु आहे कहिड़ो इल्मु आहे ख़ुशूसनि इल्मु आहे ॼाण हिकु ॿिए खे जो इल्मु आहे यानी मर्द औरत खे ॼाणे औरत मर्द खे ॼाण इहो इल्मु आहे पोइ इहा ॻाल्हि वरी वाज़े थींदी सूरत आराफ़ में ऐं सूरत आहा में कहिड़ो इल्मु हो त तौरात में लिखियलु आहे त आदम न्यू ईव न्यू जी माना आहे त ही न्यू हिम सेक्शुअली पंहिंजो इन जी माना उहा थी जो उघाड़ा थिया वॾा तकरबाज़ ई शजरत ऐं हिन वण जे वेझो न वञिजो ॿई ॼणा त ख़ूना में न ज़ालिमी पोइ ज़ालिमनि वञा थी वेंदो जेकॾहिं वियो त ज़लमान थी वेंदो फज़ल हुमा शैतान पोइ शैतान हुननि खे ज़ल ज़ल माना तिरकायो लाड़ियो फिरायो हुन रस्ते खां तिरकाइण तिरिकणु ज़ल थी फज़ल हमद हुम शैतान ॿिन्ही खे शैतान तिरकायो हिन ॻाल्हि खां अनहा इन ॻाल्हि तां जेका असां हुकुम कयो हो हुनखे फ़ख़र जो हुमा पोइ निकिरी विया ॿई ॼणा हुन मां फ़ख़्र जो हुमा मिमा काना पीउ उन हालति में जेका हुन जी हुई हुन मां निकिरी वई ॼणा फ़ाख़्रा जा हुमा मिमा काना जिते उहो यानी जिनतुल ख़ुल्द मां निकिरी वियो या उन हैसियत मा उहो जेको शान असां इज़त जेका तौक़ीर हुनखे ॾिनीसूं हैसियत ॾिनीसूं उन वञा उहो निकिरी वियो हलियो उहो कुल न बि थू असां चयोसीं हेठि लहो हेठि लहो बादु खुम जे बैदिदिन अधूबन हिकु हिकिड़ा ॿियनि जा दुश्मन आयो त सभई यानी शैतान जा तई दुश्मन तव्हांजो शैतान दुश्मन आहे त ॿिए जा दुश्मन आदम हवा जो दुश्मन हवा हवा आदम जी दुश्मन या औलाद मतिलबु उहो बि तगावनि में वरी इहो आहे तव्हांजा ॿार ऐं तव्हां ज़ालूं जेके आहिनि तव्हांजा दुश्मन आहिनि तव्हांजे लाइ मुस्तक़रु तकरा करार पाइण जी जॻहि यानी हिकिड़े हंधि रहण जी जॻहि तव्हांजी आहे धरती ते वञो मता उन इलाहीन ऐं उते रहण जो हिकिड़े ख़ासि वक़्तु मुक़ररु थियल वक़्तु ताईं तव्हांजो यानी जेसिताईं अदल तव्हांखे अचे मौत अचे तेसिताईं ताईं हुते रहंदो हर हिकु जनरेशन जेको आहे सड़े नमूने मता उन इलाहीन खाधो पीतो तव्हांजो सामान आहे उते मता आहे तव्हांजे लाइ पंहिंजो रिस्क तव्हांजे लाइ उते मूं ठाहियो आहे हलो फतला آدَمُ रबी कलिमातिन पोइ सिखी वरिता आदम عَلَيْهِ कलिमात लफ़्ज़ अल्ला ताला खां हा उहे लफ़्ज़ जेके आहिनि सूरत आराफ़ में हाणे ॾिनल हिते कोन ॾिनल आहिनि आराफ़ अॻु में ई रथी आहे इन सूरत खां उते आहे त रब न आहे ज़लमना अनफुसन आहे व इलम त फुलन आहे व तरह हमना त ते ऐं जेकॾहिं तूं असांखे ते रहम न कंदे ऐं असांखे न बख़्शींदे रहम न कंदे त असीं कसार वारनि मां थी वेंदासीं हलिया उहे लफ़्ज़ उते आहिनि इहो लफ़्ज़ आहिनि जेके हज ते जॾहिं वेंदा आहिनि नाई तारीख़ ज़िल हज जे पंहिंजे बीबो आहे अरफ़ात जे मैदान में उते इहा दुआ घुरबी आहे उते हज़रत आदम हज़रत हवा अरेम इस्लाम जो बख़्शिश थी ऐं उते असां वञूं था हज उन यादि मां थिए थो उनजी ॻाल्हि मच थिए थो उनजो मसलो इहो आहे फ़ख्र जा ना बि सिखी वरिता पंहिंजे रब खां आदम कलिमातियुनि लफ़्ज़ जी जेके चयोसि फताब अलाए ताला हुनखे महिर कई हुन ते मोटियो तवाब मोटियो यानी हुन ते हुनखे बख़्श कयईं ताब मोटणु तवाब आहे उहो जेको मोटे अलाह ताला मोटंदो इंसान ॾांहुं ऐं ताइब जेको माण्हू आहे जेको ताइब थींदो यानी तौबा कंदो तौबा ताइब सभई लफ़्ज़ जेके आहिनि से ताब तब ताब इन जा निकितल आहिनि मोटी अचणु हिकिड़ो माण्हू वटि वञे पियो वरी उतां ई मोटंदो उहो थींदो मोटणु पोइ अलाह ताला जो मोटणु इहो आहे जो हुनखे बख़्शे थो इंसान जो मोटणु उहो आहे जो बख़्शिश घुरे थो हिन खे अलाह त अलाह ताला जेको आहे सो तवाब आहे इंसानु जेको आहे सो ताइब आहे ऐं तौबा जेका आहे सा हुनजे विच में आहे त हिन तौहफ़ा घुरे थो ऐं हू बख़्शिश करे थो हीअ ॻाल्हि कलमा फताब इन हू हूअ तवाब रहीम बेशक हू जेको आहे तौबा क़बूलु करणु वारो तवाब आहे बख़्शिश करणु वारो आहे ऐं रहम करणु वारो आहे कुल न बि तूं मीन हा जमी आहिनि पोइ अलाह पोइ हाणे चयूं त तव्हां हलो सभई हेठि हेठि लहो मिना कुल न बि तू मीन हा जमीयनि फहिमा याथियनि नखुम मिनी होदन पोइ जॾहिं असां वटां हिदायत अचे मूं वटां हिदायत अचे अचु फहिमा जॾहिं बि याथियनि नखुम याथियनि तव्हां वटि अचे मिनी मूं वटां होदनि हिदायत फमनि तबा आया पोइ उन हिदायत ते हलो कंहिं जॾहिं पैगम्बर मोकिलिया जॾहिं बि तव्हांजो नसल दर नसल पहिरें नसल जे लाइ हज़रत आदम जे फैमिली जे लाइ ॿारनि जे लाइ त हज़रत आदम पाण ई जेको आहे सो पैगम्बर आहे रसूल आहे जो उहो पर पोइ जेको जनरेशन सां उन्हनि जा जॾहिं पैगम्बर ईंदा उन्हनि जो ज़िक्र जेको आहे सूरत आल इमरान में आहे ऐं सूरत ऐराफ़ में बि आहे त उहो सभिनी खां मिसाक वरितईं वाइदो वरितईं सूरत आल इमरान में आहे सभिनी पैगम्बरनि हिकु ॿिए खां मीसाकु वरितो त हिकु ॿिए खे मञींदो अहिड़े नमूने सां इहो मीसाक इहो वाइदो जेको आहे इहो त पैगम्बर ईंदा त हुन जीत वात कंदो हुनखे फॉलो कंदो फ़मन तव्य हुदाय फला ख़ौफ़ अलहिम अलाउमून पोइ जेको हिन हिदायत ते हलियो त पोइ उन्हनि जे लाइ को ख़ौफ़ कोन्हे ऐं उन्हनि जे लाइ को हिज़न कोन्हे उन लाइ को गणती ॻाल्हि कोन्हे फ़मन तव्य हुदाय फला ख़ौफ़िन अल अलहिम त हुननि ते को ख़ौफ़ कोन्हे वलाउम इहा ज़नून उन्हनि जे लाइ का गणती कोन्हे को ॾुखार ॾुखार न थींदो त को ॾुख कोन्हे भला भले कफरू जेके कुफर कंदा हिन ॻाल्हि खां वज़बू बि आया थींदा असांजे आयतुनि जे खे कूड़ो कंदा उलाए कसाब नार उहे बेशक बाहि जा साहिब हूंदा बाहि वारा हूंदा बाहि में वञण वारा यानी जनमी थींदा होम फी हा खालदून जिते हू हमेशह रहंदा हाणे हिते इहा ॻाल्हि करियूं था हिन खां पोइ ज़िक्र अचे थो बनी इसरा जो जिन खे ॼण ख़िलाफ़त आहे ख़िलाफ़त हज़रत आदम अल इस्लाम खे अलाह ताला धरती ते ख़लीफ़ो कयो आहे ऐं उनखां पोइ अलाह ताला सूरत सूरत आराफ़ में फरमाए थो त नूह अल इस्लाम ॼण उहो जी क़ौम जेका असां ख़लीफ़ो ई धरती थिए उन ज़माने में पोइ वरी आदि क़ौम जेको पैगम्बर हूद अल इस्लाम उहो चवे थो पंहिंजे क़ौम खे आदि खे त तव्हां ख़ली ख़लीफ़ा आहियो नूह अल इस्लाम जे क़ौम खां पोइ तव्हां ई ख़लीफ़ा धरती ते ऐं उन खां पोइ समूदी क़ौम जो पैगंबर साहिल अले इस्लाम फरमाए थो पंहिंजी क़ौम खे त तव्हीं आदि क़ौम खां पोइ ख़लीफ़ा ख़लीफ़ा माना तव्हां आहियो धरती ते तव्हांखे तमकिनत ॾिनी वई आहे तव्हांखे अख़्तियार ॾिनो वियो आहे तव्हांखे पावर अथॉरिटी ॾिनी वई आहे पंहिंजो सोरंटी अलाह वटि आहे पर तईं जा रिप्रेज़ेंटेटिव आहे गवर्नर आहियो जंहिं असीं न्यूज़ीलैंड में वेठा आहियूं असांजी राणी क्वीन जेका लंडन में वेठी आहे वेचारी उहो उन उन मां जेका आहे असांजी सोरन आहे अथॉरिटी पर हिते गवर्नर आहे छा थो कॾहिं माई थिए थी गवर्नर कॾहिं मुड़साड़ू थिए थो गवर्नर पोइ हिते गवर्नर आहे हींअर अलाए मुड़साड़ू आहे शायदि हीअं अॻे दफ़े अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो गवर्नर थिए थो माना उहो रिप्रेजेंटेटिव वॉइस आहे थिए थो जीअं हिंदुस्तान में हूंदा हुआ पंहिंजा वॉइस आहे मोकिलींदा हुआ बादशाह ऐं राणियूं जेके आहिनि हिंदु हिन ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम छा चइबो आहे हिनखे ब्रिटिश एम्पायर जा हाणे हलूं था वरी सूरत आराफ़ ॾांहुं जेके जिते इहे ॻाल्हियूं साॻियूं आहिनि सूरत आराफ़ जेका आहे सा म मखे में लथी आहे ऐं हिन सूरत बकर खां तमामु घणो आहे घाटो मतिलबु त उनजो तंज़ील जो जे हिसाब सां लहण जे हिसाब सां उणेतालीह नंबर सूरत आहे ऐं पंहिंजो इहो सो सूरत सवाद खां पोइ लथी आहे ऐं सूरत जिन खां अॻु में लथी आहे सूरत जिन जेको सुला जिन पंहिंजो ख़बर जिन जेका सूरत आहे उन खां अॻु में लथी आहे हाणे हिन में जे ज़िक्र आहे पंहिंजा हज़रत आदम अल इस्लाम ऐं जे ॾियण जो ऐं हुकुम करण जो हाणे उतां ई पढ़ूं था पोइ उहा थींदी वञे ॾह नंबर आयत खां वठी ऐं आयत इहे थींदियूं ऐं आयत खां वठी एकटीह ॿटीं आयतुनि ताईं मतिलबु मज़मून इहो आहे जेको आदम अल इस्लाम जे सां वास्तो रखे थो ऐं शैतान <laughs> सां वास्तो रखे थो हाणे नवीं आयत में सूरत बहिराफ़ रहमान फरमाए थो भला मखना कुम फिल अर्द तव्हांखे धरती तव्हांखे माना कुरैश हुआ जिन खे मतिलबु अलाह ताला मुख़ातिबो हुन ज़माने में पर ख़द मखना कुम फिल अर्द तव्हांखे तमकिन ॾिनी असां तव्हांखे अख़्तियार पावर अथॉरिटी ॾिनो अथऊं धरती ते उहो जालना लखुम फी आहे माइश तव्हांखे हिन ते धरती ते असां माइश ॾिनी आहे यानी खाधे पीते जो रहण करण जो जेको आहे तरीक़ो ॾिनो अथऊं तव्हांखे रिसोर्स ॾिना अथऊं कलीलम मां आहे तव्हां थोरो शुकुरु था करियो अलाह ताला जो इन इन सभु ॻाल्हियुनि जे बावजूदि जो असां तव्हांखे हेतिरी हैसियत ॾिनी आहे हेतिरी ॻाल्हि ॾिनी आहे पर तव्हां शुकुरु कोन था करियो अलाह ताला जो वलक़त ख़लक़न नाकुम सुम सनाकुम तव्हांखे ठाहियोसूं ठाहियोसूं तव्हांखे सुम सवर नाकुम पोइ तव्हांजी तस्वीर ठाहियोसूं तव्हांजी सूरत ठाहीसूं सुम कुलना पोइ चयोसूं सभिनी मलाइकनि खे त सजदो करियो आदम खे हाणे इहा ॻाल्हि थी वञे यानी इंसान ज़ात जो रिप्रेज़ेंटेटिव हुनजो मॉडल जेको सो हज़रत आदम अल इस्लाम हुनखे सजदो थियो इन जे लाइ जो तव्हांखे सजदो ॼण उन्हनि कयो जसि जो चयो ख़लकनाकुम सवरनाकुम सुम कुलना पोइ चयोसूं मलाइकनि खे त सजदो करियो आदम खे तव्हांजी सूरत ठही वई हली तव्हां सभु मौजूदु हुओ मतिलबु त या मोहम्मद रसोल खे अलाह ताला मुता आहे तोखे पंहिंजो जॾहिं ठाहियोसूं तॾहिं त चयोसूं आदम खे हाणे इन मथां इहो दलील करी सघिबो त दादम अल इस्लाम खे अलाह ताला हुकुम कयो जेको मलाइकनि खे सजदो करियो आदम खे सो इन करे कंहिं जो मोहम्मद सलाहु जी हिते अज़ीम जे लाइ खारायईं मतिलबु त इहा ॻाल्हि त तव्हांखे खल कयोसीं त तॾहिं तॾहिं चयोसीं आदम पंहिंजे मलाइकनि खे त आदम मूंखे सजदो करियो सजदू पोइ सभिनी सजदो कयो सजू इलाह इबलीस सो इबलीस जे लमय यखुम हू सजदी करण वारनि मां कोन्ह त थियो कोन हो ख़ाल मां अलाह ताला हुन खे चए त मां हिते वधीक वाज़े ॻाल्हि आयो हुन त छा लाइ कहिड़ी ॻाल्हि तोखे रोकियो मना कई तोखे कहिड़ी ॻाल्हि जो तो सजदो न कयो जॾहिं मूं तोखे हुकुम कयो आहे यानी मुंहिंजो हुकुम जेको आहे सो तो ते ज़रूरी हो फॉलो करणु तूं मूं मल्हाए कई तूं मुंहिंजो मालिक कोन आई मुंहिंजो कोन कोन्हे मुंहिंजो बंदो आईं तोखे हुकुम मञणो हो ऐं तो मञियो छो कोन मुंहिंजो हुकुम ॻाल्हि इहा आहे रुॻो काल अन ख़ैरु मिनो हाणे हिते हू वाज़ करे वाज़िक़ो अबाव अकबर जेको सूरत बकर में पाण पढ़ियोसीं उहा हिते अचे थो अञा ख़ैरु मिनो ऐं हुन खां सुठो आहियां भलो आहियां तव्हां ख़ैरु आहियां हुन खां ख़लक त नी मिन नारनि तो ख़लकियो आहे मूंखे बाहि मजा उहा ख़लक त हू मिन मिनटीन ऐं हुनखे ख़लकियो अथई जेको आहे सो मिटी मजा हाणे हुन भायो त मिटी जेका असां सुठी कोन्हे अहिड़ी जहिड़ी बाहि आहे हाणे बाहि बि आहे मिटी बि आहे ॿई जेके आहिनि सोर्सिस आहिनि पंहिंजे पाकाईअ जा त तयारु थिए थो पर पोइ कहिड़ी ॻाल्हि वधीक सुठी आहे मिटी वधीक सुठी आहे या बाह वधीक सुठी आहे त अलाह खे ख़बर आहे मतिलबु त हुन जी हैसियत कहिड़ी आहे उनमें को सुठा ई ऐं वॾाई कोन्हे पर पोइ काफ़र चवंदा क़यामती त इहा अलाए त खुं त थुराब आहे एकाश असां मिटी हुजूं हा मिटी वधीक सुठी हिन महिल में जो थोराव ऐं ॿिया घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि जो मिटीअ में ह्यूमिलिटी आहे पंहिंजो हिणापन आहे पंहिंजो हिलम आहे पंहिंजो ऐं तकबुर कोन्हे हथु कोन्हे वॾाई कोन्हे बाहि जेका सो साड़े थी ॿारे थी ऐं पंहिंजो हुन में हथु वॾाई आहे तकबुरु आहे इन करे इहा ॻाल्हि जेका सो कहिड़ी सुठी आहे वधीक बाहि सुठी आहे या पाणी सुठो आहे या पंहिंजो काक सुठी आहे या हवा सुठी आहे चारि सोर्सिस आहिनि इहे जेके अॻु में एलिमेंट्स सम्झूं त इहे सभई चारि पाखाई जा आहिनि पर पाणी सां पाक वधीक थो थिए माण्हू बाह सां पाक थींदो त वरी सड़ी बि वेंदो हलियो ऐं पंहिंजी मिटी सां सफ़ाई तयम करे सघिजे थो ऐं हवा जेका आहे सौ पाक करे थी छॾे शयुनि खे मतिलबु पाखाई आहे हितां जिते सिचुएशन जंहिंमें आहीं हितां ई हेठि तूं माना डिमोशन तुंहिंजो थी थो वञे तूं <laughs> ख़तमु आहे तोखे इहो हक़ु कोन हो हिते मूं वटि रही हिते मुंहिंजे बादशाहत में मुंहिंजे सोरंटी में मुंहिंजे जनत वञिज ऐं तूं तकबर हिते वेही करी तोखे इहो कोन थो जुगाए <clears throat> फ़मा कान फमा यकून लख इहो तो लाइ जुगाए कोन थो जुगायो कोन थी तोखे जो तूं हिते तोखे हक़ु कोन हो जो तूं हिते तक तकबर करी मुंहिंजे आकड़ करी फी हा फ़ख़्रुज इन इनक मिन फ़ख्रुज हाणे पहिरीं फाबीत बि चयईं फ़ख़्रुज बि चयईं ॿई लफ़्ज़ निकिर हुते बि हेठला ऐं निखर ॿई लफ़्ज़ आहिनि पर हिन में वरी चई त माना इनखे मिन साखरीन तूं डिमोटेड मथां आहे जिन खे असां डिमोट कयो आहे जंहिंजो वॾो मतिलबु दर्जात वधाइण जे बदिरां तुंहिंजो दर्जो असां घटाए छॾियो हल तुंहिंजा सभु दर्जा तोखां फुरे वरितासूं तुंहिंजो असांजो बादशाही तोखां जेका बि हुई तोखे ॾिनीसीं जेका सा तुंहिंजी ख़तमु आहे साखरीन तूं ज़लीलनि मज़ा आई ज़ल सागर माना तोखे हेठि कयोसीं नंढो कयोसीं यानी हेॾो वॾाई तुंहिंजी हुई पर तोखे हाणे हिननि मा करे असीं ॾिसूं सागरीन हा सागर सागरी सगीर नालो रखूं था सगीर आहे माण्हू संडिड़ो आहे उहो बि हिलम वारो आहे इन करे सगीर आहे असगर उन खां वधीक स हिलम वारो निमृत निठाई वारो नंढिड़ो आहे नंढिड़ो पाण खे पाणी पाण नंढिड़ो सम्झणु सुठी ॻाल्हि आहे पर जेकॾहिं को ॿियो अलाह ताला हुनखे सागरीन करे यूसुफ़ अल इस्लाम जे मुतालिक़ माई चए थी ज़ुल ज़िले ख़ाल इस्लाम त तव्हां जेकॾहिं मुंहिंजी चयो न मञींदो त हुनखे सागरीन मां कंदुसि माना हुनखे हेठां ई कंदुसि हेठि कंदुसि जो बेज़त बेज़ती कंदीसांसि त इहो मतिलबु आहे हिन ॻाल्हि जो पोइ हाणे हिते हुजत थो करे पंहिंजो शैतान जेको आहे अलाह ताला सां चए थो ख़ालफ़ ख़ाली इलाही में युभासून पोइ मूंखे मोहलत ॾे यानी मूंखे अख़्तियार ॾेई छॾ पोइ इहा ॻाल्हि ॿियनि हंधनि ते वधीक वाज़ हिते कहिड़ा अख़्तियार आहिनि पोइ चए थो अंज़िरनी मूं ते छॾे ॾे मूंखे मोहलत ॾे इलाही योम युभा सुन ओ जॾहिं उथनि तेसिताईं यानी क़यामत ज़ख़्शन जॾहिं थींदी तेसिताईं तूं मूंखे अख़्तियार ॾेई छॾ पोइ चए थो हाणे ॿ ॻाल्हियूं पुॼूं जी हिकिड़े जुमिले में हू ॿ रिक्वेस्टूं करे थो पर हिकिड़ी हुन रिक्वेस्ट जेका क़बूल थी थिए ॿी रिक्वेस्ट जेका असां क़बूल न आहे कहिड़ी मोहलत तोखे ॾियूं था पर यौम युभा सुन ऐं न पोइ वक़्तिनि मालूम जेको वक़्तु असां मालूम आहे तोखे ताईं असीं मोहलत ॾियूं था त हिते ॼण हिकिड़ी ॻाल्हि काली इलाहयो मूंखे मोहलत ॾे बरसत वारे ॾींहं ताईं यानी उथनि जहिड़ा तेसि ताईं मूंखे मोहलत ॾेई छॾ काल इनख मिनल मुंज़री इला तला हिते चए थो त तूं तोखे मोहलत ॾियण मोहलत ॾिनलनि मज़ा आई ऐं तोखे मोहलत ॾिनीसूं हाणे उहा ॻाल्हि हिते न आहे ॿियनि हंधि सूरतुनि में ॿियनि हंधनि ते आहे त इलाही योम योम आहिनि वक़्तु मालूम हुन वक़्तु मालूम थिए मतिलबु तोखे बस ताईं कोन था ॾियूं छो जो तूं हुन वक़्तु जेको आहे फिरी वञी हलियो वरी मक़फ़त घुरी त पोइ तोखे बख़्शणो पवंदो पोइ तोखे इहो इहो मोहलत को ॾियूं था असां वक़्त जी मूंखे ख़बर आहे त कटेसि ताईं तोखे मोहलत आहे सम्झो पोइ हाणे असांजे हदीसुनि में आहे जॾहिं पंहिंजो हीअं थी वेंदो हलियो फलाणो सिज ओलह खां उभरंदो पोइ हीअं थींदो पोइ थींदो पोइ हिन ॻाल्हि हिन में जेको अची थो वञे त उहो वक़्तु जो तोब जो ख़तमु आहे पोइ हिन जो बि वक़्तु शैतान जो बि हुन वक़्तु ख़तमु आहे <laughs> पोइ हाणे उहो कॾहिं थींदो तव्हांखे ख़बर आहे पर योम यप योम सुन ताईं न आहे उहा वरी ॻाल्हि ॿियनि वाज़ थिए थी ॻाल्हि इन न खाल मु छो जो इहा ॻाल्हि इन करे कई जो सूफ़ी <laughs> चवंदा आहिनि साईं भला हीअ त ॾाढी झिठ आहे पंहिंजो शैतान जेको आहे सो मतिलबु असांखे वर्ग लाहे वर्ग लाहे वर्ग लाहे पर हू जे आख़िर में तो मां करे वठे त पोइ असीं त फुरियासीं <laughs> त पोइ सूरत पंहिंजे हशर में अलाह ताला ताले थो हू शैतान जेको आहे चए थो ॿियनि खे त चए थो तूं कुफुर कर पोइ जॾहिं कुफुर करे चुको चए थो अञा बरीमुम चयाऊं तव्हां खां आज़ादु आहियां मूंखे मूंखे मयार न ॾियो ॿिए हंधि करासी में चयाऊं तव्हां आऊं त अञा अञा अखाफ़ अलाह अलाह ताला खां अलाह थो पोइ जेकर करे उन वक़्तु तौबा करे वठंदो त पोइ त साईं ॿेड़ी ॿुधी ऐं हू त खटे वियो हलियो पोइ चई इहो साॻियो हश्तर थींदो जीअं शेख आयाद कयो कयोसि पोयनि जे लाइ उहो वेठा हलंदे हलंदे हलंदे ॿियनि सभिनी खे काफ़र करे ऐं हिंदू करे बि करे उहो करे ऐं पाण आख़िरि में वरी मुस्लमान चई हे पंहिंजे कमलीअ वारा किथे आई तूं बीह जांइ पंहिंजो पंहिंजो जल जांइ पंहिंजी महार जल जांइ पंहिंजे उठ जी फलाण कजांइ मूंखे पटियो हल ऐं आऊं ई थो थियां चयाऊं थो थियां पोइ हाणे अलाह ताला हुनजी توبہ तौबा क़बूल करे شیطان हाणे کو जी क़बूल कोन्ह थींदी त अहिड़ी ॻाल्हि ईअं आहे सुफ़ियुनि खे चवंदा पोइ हुनखे अलाह ताला पंहिंजो छा चइबो आहे अलाह ताला तौफ़ीक़ न ॾींदो जो हू करे पंहिंजो तौबा करे ऐं हुनखां उहो विसरी वेंदी तौबा करणु तव्हांजो उहो वक़्तु जेको आहे अलाह ताला के ख़बर आहे बसि उहो वक़्तु अची वेंदो ऐं उहो जेको आहे सो हीअं रहिजी वेंदो हलो पर अहिड़ी परम्पा पाण ॼाणे कहिड़ी ख़बर आहे छा करे हाणे चए थो पंहिंजो शेतान थो चए साईं खे चए थो काल बीमा अॻवाई थी तोजो मूं खे भुलायो आहे कयो अथई हाणे कम ॾिसो वरी मयार अलाह थियल चए थो बीमा अॻवाई त नि तोजो मूंखे भुलायो आहे मूं तोखे भुलायो आहे तूं पाण भुलिजी मूं भुलायो आहे चवां बीमा अॻवाई त हाणे ऐं हिननि जे रस्ते ते फिरी फिरींदो अथनि बीठो जेको सिधो रस्तो ठाहियो आहे हिननि खे जनत ते पहुचण जो हुन खां अॻु में जेको आहे हुननि खे फिरी ईंदो हाणे फ्री हिन जे फ्री अचण जा तरीक़ा हिते आहिनि ॿुधाए सुहिणे नमूने सां हाणे ॿियनि हंधि वरी ओहिड़ो तरीक़ा आहिनि उहो कीअं फिरी ईंदो हाणे फरमाए थो सुमल पोइ फरमाइदो अची वठंदो अॻियां फिरी ईंदो अथनि अॻियां फिरी ईंदो अथनि वमिन ख़लफिम ऐं पोयां खां फिरी ईंदो सन माण्हू चौधारी जेको आहे घेरियो वेठो आहे शइ तव्हांजो सुमल आरती ऐं धीम हुनजे अॻियां ऐं वमिन ख़लफ़ी मुंहिंजे पोयां व अन ऐं ईमाने में हुनजे साॼे हथ खां अथनि व अन शमाइले ऐं हुनजे खाॿे हथ खां बि फिरी फिरींदो निचे नि पाण घेरो करे शैतान जेको आहे वेठो आहे तजिद अक्सर हुम ऐं तूं बपा पाके वार्निंग थो ॾिए तंबी थो कर चए त तूं हुननि खे शुक्रु करण वारनि मां कोन कोन लहंदे ॾिसंदे त उहे शुक्रु तुंहिंजो कोन था कनि पोइ अलाह ताला सूरत सभा में इहा ॻाल्हि करे थो चए चए थो बराबरि हू जेके शैतान जेको आहे हुन पंहिंजे क़ौम खे जेके सभा जा माण्हू आहे हींअर यमन जा इहे यमन जा हींअर जेके मारीनि पिया हिक ॿिए खे इहे उन वक़्तु वीचारा जेके असां अलाह ताला हुन ते वॾियूं रहमतूं कयूं वॾियूं नेमतूं कयूं पोइ हू शुक्रु कोन कयूं पोइ अलाह ताला फरमायो हुन सूरत में हुते फरमाए थो त बराबरि शैतान जेको आहे पाण खे सचो ॾिठो हुननि जे मामले में त हीअ जेके हींअर माण्हू बाएता लॻा पिया आहिनि इहे नाशुक्री जे करे आहिनि हीअ धरती ते जेको आज़ार आहे वॾो अक्सर हुम शाकिरीन काल काल आखरोज हाणे हुनखे जवाबु कोन ॾियल आहे साईं हुनखे त बराबरि तूं सचो आहीं पर पोइ ॻाल्हि ईअं आहे भला त चई त सूरत सबाउ में अचे सचो ॾिठो पंहिंजे चए चए में शैतान जेको आहे पाण खे सचो हलंदो काल अख़रोज मिन हा चेता निकिरी वञ पोइ ॾिठो वेंदो काल अख़रोज मिन हा मज़ूम मदहूर आहे मज़ूम थी वञे हलियो बुछड़ो थी वञे हलियो ऐं तड़ियल थी मधहूर दहर दाहूर तड़ियल थी वञे हलियो ॿिन्ही ॿी ॿई ॻाल्हियूं तूं हिते हाणे हिते लिखी थो लमन त बि आख जेके तुंहिंजे पोयां हलिया मिनुम लन जहन मिन खुम अजमाइन पोइ सभिनी खे जेके तुंहिंजे पोयां हलिया उनखे सभिनी खे वराए सराए खणी हणंदुसि इन जहन गॾु करे जहन मिनखुम अजमैन वया आदमाल आदमाला ताला त या आदम उसकुन उहा ॻाल्हि अंत व ज़ाओ जेका तूं ऐं तुंहिंजी घरवारी जेका पाटनर तुंहिंजी मर्द ऐं खाओ जितां तव्हांजी मर्ज़ी पए शेतमा हाजी हिन वण जे वेझो नव जा फतूना मिनमिन जेकॾहिं विहो त पोइ ज़ालिम थी वेंदो ज़ालिम थी वेंदो हाणे हिते हीअ ॻाल्हि वधीक आहे जेका सूरत बकर में कोन्हे इहा अॻ में ई अल्ला ताला करे छॾी आहे त पोइ हुनजे दिलि में अलाह ताला शैतान जेको आहे दिलि में विश्वो विधो उघाड़ो करे जेका ढकी हुई शइ जेका ढकियलु हुई जेका हुनजी ओघड़ यानी ओघड़ जेका आहे इंसान जी मर्द जी औरत जी उहा ढकियल जेका अलाह ताला ढकी हुई पंहिंजे जनत जे लिबास सां उहा हुननि ते पधरी करे ओघड़ जेका हुनजी पधरी थिए हुनजे साम्हूं ॿिनि मां वकाल मां न हाखु आहे उन्हनि खे तव्हांखे तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि जेको आहे रोकियो आहे हिन बाग हिन वण खां मां न हा अखुमा रब हुकुमार छो छो रब तव्हांजे हिन तव्हांखे झलियो आहे तव्हां इन वण जे वेझो वञण जे अनहाज़ी शजरत इलाह अन तखूना मल अलाह चए थो मता ताईं मलक थी वञे हलियो आहे मलक मतिलबु हुन माय मलक थियण को वॾी ॻाल्हि आहे पोइ हाणे रसोल अलाह पैगम्बर मोकिलिया आहिनि इंसानु इंसान ज़ात वॾी आहे या मलक फ़रिश्ता वॾा आहिनि पोइ चयो तव्हांखे अलाह ताला इन करे रोकियो आहे मथां ताईं फ़रिश्ता थी वञो हलिया औ त खूना मिनल खालदीन या हमेशह रहण वारा थी वञो हलिया इन करे तव्हांखे झलियो अथसि कासम हूम आहे ऐं कसम खईं हुनजे हल चयाऊं तव्हांजो घणो गुरु आहियां कासम हुमा इन लखुमाल मीननि नासहीन तव्हांजे तव्हांजो घणो गुरु आहियां नासे आहियां मतिलबु त तव्हांजो ख़ैरु ख़ैर हंदेश आहियां तव्हांजो तव्हांजो चङा ई थो चाहियां त तव्हांजी ऐं तई जेको आहे हीउ फ्रूट खाईंदो त पोइ हमेशह रहंदो न त पोइ जेको आहे सो मलक मलक थी वेंदो हलिया फ़रिश्ता थी वेंदो हलिया ऐं हमेशह रहंदो हुमा पियो ग़रूरनि पोइ हुन भुलायो पंहिंजे शैतान जेको आहे ॿिन्ही खे बेगुरूर आहिनि गुरूर माना ठगी सां धोके सां गुरूर असीं सिंधीअ में माना आहे तकबुर वॾाई जी पर हिते गुरू गुरू जी माना अरबी में जेको हिते आहे गुरू माना ठगी करणु धोको धोके सां हुनखे फिर आई कूड़ो कसम कयई पहिरियों कसम कूड़े खणण वारो जेको आहे सो ई शैतान आहे इब्लिस आहे जेको हुन वक़्तु कसम थो करे ऐं हिते आहे फलम शजरत पो जॾहिं उन मज़ा उहो चखनि जी ॻाल्हि खाधाऊं कोन को पेट भरे खाईंदी अचा करुगो ज़क ज़ो कयऊं चखियऊं रुगो मां ज़ाका सवात मां यक्स फान عليهما من برق الجنة وناداهما ربهما ألم أنحكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال إن شاء الله العامين إنه جمعنا وربوكنا قناز الله مغفر لنا ورحمنا وارزقنا وفرنا وارنا صراط المستقيم صوت الذين لا أمتلهم غير المغضوب والضالين آمين